Բայց իմ ծնունդն այս աշխարում դժվար եղավ անասելի, բայց իմ ծնունդն այս աշխարում հրաշք եղավ, հեքիաթ եղավ չհնարված։ Մի սև ոճիր, մարդու կերպար ու տեսքարած, ու ձերքի մեջ առած ծահեղ միաթաղան բարձրացել էր, որ աշխարում հայ մանուկներ աշխարը չգան, բարձրացել էր, որ չծնվեմ, բայց ծնվեցի։ Խաղերի հեղինակը հայ հանճարեղ բանաստեղծ Վահագն Դավթյանը ծնվել է 100 տարի առաջ, ապրել 100 ահոմահի մեջ, բայց 100 անգամ մնացել մեծ ու եզակի, իր ստեղծագործություններով 100 ճամփա հարթել դեպի խենթ անեզրական ժամեր ու ժամանակներ։ բանաստեղծ արձակագիր, գրչի մարդ եւ հմուտ ընթերցող Համլետ Մարտիրոսյանի գրական կեղծանվամբ Մարտիրոս Ոբնի հետ զրույցում հայտնաբերեցինք, որ 100-ամյա հայ դասականը մեր զրուցակցի համար նախ եւ առաջ բանաստեղծ թարգմանիչ է, թարգմանական արվեստի անգերազանց գիտակ։ Բարեկամներ Մարտիրոս Ոբնի հետ մեր զրույցը գուցե բանաստեղծ թարգմանչին ընկալելու նոր շերտեր բացի ձեզ համար։ Բարի ունկնդրում ենք մաղթում։ Բարև ձեզ, պարոն Մարտիրոսյան։ Բարև։ Մենք առիթ ունենք այսօր բացվող ծրարների տաղավարում խոսել մեր ամենասիրված, մեր ամենահանջարեղ բանաստեղծներից մեկի Վահագն Դավթյանի ծննդյան 100-ամյակի կապակցությամբ։ Եվ եթե դեմ չեք, պարոն Մարտիրոսյան, սկսենք ծրար բացելով նրա ստեղծագործություններից որևէ մեկը կարտասանեք մեզ համար, մեր ունկնդրի համար։ Վարդուի փորձեմ այս պահին Վահագն Դավթյանից կարդալ այնտեղ բանաստեղծությունը։ Կապույտն այնտեղ, կապույտ մի դող, աղբյուրները պատարակ, բարդիները լույս պաղատող, սրբի ձերքեր են բարակ։ Շողը այնտեղ դիպչում ցողին, աստղը ծնում ու ասուպ, աղբյուրները ամբողջովին լույս են, լույսի արտասուք։ Հերուն այնտեղ այնքան մոտիկ, մոտիկն այնքան է հերու, որ թե գնաս ոտաբոբիկ, պիտի հալվես լույսերում։ Պիտի թվա թե աշխարհում չկա մահվան շունչը ցուրտ, կա լույսի հետ խառնվելու բարձ ու պայծառ մի խորհուրդ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մարտիրոսյան։ Երևի թե շաբաթվա մեջ 1-2 անգամ պարտադիր ընթերցում եմ նրա բանաստեղծությունները։ Պիտի ասեմ, որ 20-րդ դարի երկրորդ կեսի հայ գրականության լավագույն հեղինակներից մեկը Վահագն Դավթյանն է։ Եվ առանց նասեմացնելու Վահագն Դավթյանի պոեզիայի թողած հետագիծը, պիտի ասեմ, որ մյուս խոշոր բանաստեղծը, ում ես թողներվի, բայց պիտի ասեմ, ամեն օր եմ ընթերցում դա Համուսայանն է։ Ուղղակի, քանի որ ինքը Զանգեզուրցի եմ, Համուսայանը ինձ շատ ավելի հոգեարազատ է։ Մինչդեռ Վահագն Դավթյանը ինտելեկտի բանաստեղծ է, ես այսպես կասեի, քաղաքային բանաստեղծ է։ Համուսայանը գյուղական միջավայրի բնության երկիչ։ Այդպես կարելի ասել։ Ամեն դեպքում Վահագն Դավթյանը ես գտնում եմ 20-րդ դարի հայ գրականության դասականներից մեկը, ում պոեզիան իմ ընկալմամբ կառուցվել է երկրի կարոտի, եր երկրի հանդեպ ունեցած սիրո եւ մորմոքի շուրջը։ Լինի դա բնության տեսարանի միջոցով խորքում դարձյալ դա է, լինի դա սիրային բանաստեղծություն, ամեն դեպքում երկրի կարոտը կա եւ երկրի հանդեպ ունեցած սիրո մորմոքը, կորուսյան ցավը։ Վագն Դավչյանի պոեզիայում ես Վարդուի մեծ տեղ եմ հատկացնում նրա թարգմանություններին։ Վագն Դավչյանը 20-րդ դարի հայ գրողներից մեկն է, ով մեծապես թարգմանչական գործ գործունեություն է ծավալել ինքը եւ Գևորգ Էմինը Վագնդավցյանի թողած թարգմանչական գործունեությունը ես հավասար նժարի վրա եմ դնում նրա պոեզիայի հետ թարգմանել է Մեժելայտիսի պոեզիան Վագնդավցյանը թարգմանել է Եսենին թարգմանել է Պերվամայսկի թարգմանել է Շանդոր Պետեֆի Ռոբերտ Բյորնս թարգմանել է Խուանա Դեի Բարբուրո Դեսանկա Մաքսիմովիչ մի խոսքով աշխարհագրությունը մեծ է Վագնդավ անգլիացիական թարգմանությունների Գարսիա Լորկայը թարգմանել անհավատարիմ կինը բանաստեղծությունը ուղակի շեդևր է նրա թարգմանությամբ այ այդ այն գործերից մեկն է որ բարբերաբար ես վերընթերցումը հրաշալի է թարգմանել մի խոսքով Վահագն Դավթյանի թարգմանությունները նրա բանաստեղծական դաշտում առանձին տեղ ունի իսկ Վահագն Դավթյանի լավագույն գրքերից մեկը որ իմ սեղանի գիրքն է դա բարի հսկա ժողովածուն է նվիրված Վիլյամ Սարոյանի, այո, Վիլյամ Սարոյանի կերպարին։ Մենք Վիլյամ Սարոյանին գիտենք որպես արձակագրի համաշխարհային գրականության մեջ, բայց մեզանից շատ քչերը գիտեն ինչպիսի հայ մարդ էր Վիլյամ Սարոյանը։ Եվ դա մենք կարող ենք իմանալ շնորհիվ Վահագն Դավթյանի այդ հուշապատումի։ Եվ հետաքրքիր է պարոն Մարտիրոսյան, երբ որ ասում ենք Վահագն Դավթյան, անպայման նաև մեր հիշողության մեջ աղաղակում է Համոսահյան անունը անունը այդ պահին եւ Վիլյամ Սարոյան անունը եւ դուք երկուսի մասին կարծում եմ պատահական չէ որ խոսեցիք եւ ձեր կարծիքով ո՞րն է Վագն Դավթյան հեղինակի դասականության խորախորուրդը, գախնախորուրդը ի վերջո մենք ամեն բանաստեղծի չէ, որ ասում ենք մեր դասական հեղինակներից է, եւ Վահագն Դավթյանը հենց մեր դասականներից է, իսկապես մեր հանճարեղներից։ Այո, այդպես է։ Ես օրինակ Վահագն Դավթյանի Հայաստան ամսագիր գոյություններ ինքը խմբագիրն էր այդ ամսագրի սփյուռքայության համար էր տպագրում։ Այ այդ այդ ոլորտը նույնպես մի տեսակ արտացոլվել է նրա պոեզիայում սփյուռքայության հետ կապված, հայի ճակատագրի հետ կապված։ Վահագն Դավթյանը յուրահատուկ հեղինակ է։ Ես դժվարանամ բացատրել գախնիկը ինչումն է։ Օրինակ Վագն Դավթյանի պատմական թեմատիկայով գրված Թոնդրակեցիների պոեմը, որը հրատարակվելու ժամանակ ունեցել է բավականին ջերմ ընդունելություն եւ լավ կարծիքներ են հնչել այդ պոեմի հետ կապված։ Այսօր ցավոք սրտի գտնվում են վերլուծականներ, արվեստաբաններ, գրականագետներ, որոնք փորձում են փնովել, արժեզրկել գրել այդ պոեմը։ Դրա համար այսօրվա ընթերցողը իմ կարծիքով շփոթության մեջ է չի կարողանում կողմնորոշվել իսկական գրական արժեքների եւ գրական խոտանի միջեւ։ Վահագն Դավթյանը ինձ համար մի առանձին աշխարհ է, մի պոետ է իմ անկալմամբ, որը ինձ համար յուրովի է բացահայտել երկիր, երգիր հասկացողությունը։ Անկամ նորից եմ ասում, բնության պատկերներ ունի հրաշալի, նույնիսկ այդ բնության պատկերների մեջ տողատ հատակերից ես տեսնում եմ երգերի հանդեպ ունեցած անսփոփ կարոտ։ Ինձ համար նա բարձր ինտելեկտի տեր պոետ է, դա վկայում է նրա թարգմանությունները եւ սկզբնախբյուր եմ համարում Վահագն Դավթյանի բարի հսկան ժողովածում ապագա սերունդների համար Վիլյամ Սարոյանի կերպարը անկալելու խորքով անկալելու առումով։ Տեսեք Վահագն Դավթյանը արդեն տասնյակ տարիներ մեզ հետ չէ շուրջ 30 տարի, բայց գրեթե ամեն օր սոցցանցերում հասանելի է մեզ նրա նոր անտիպ բանաստեղծությունները։ Հասկանում եք, մարդ 30 տարի չկա արդեն ֆիզիկական գոյությունը նրա վերափոխվել է հոգևոր գոյության, բայց մենք դեռ անտիպ բանաստեղծություններ ենք կարողանում ընթերցել։ Հասու է մեզ նրան բանաստեղծությունները։ Կարծում եմ Վագն Դավթյանը, Համոսայանը, Գևորգ Քեմինը այն աստղաբույլն են իրենց ներկայացնում, որոնք խորհրդային տարիներին բավականին ակտիվ ստեղծագործում էին եւ միշտ չէ որ նրանց գրչի տակից դուրս եկած բանաստեղծությունը անմիջապես հրատարակվում էր։ Ինձ համար դա զարմանալի չէ, որ առ այսօր դեռ անտիպ գործեր են իհայտ գալիս։ Իհարկե Վահագն Դավթյանի պոեզիան լավագույնս ներկայացնում էր Սիլվա Յուզբաշյանը։ Նրա ընթերցանությունը անզուգական է եւ ես նույնիսկ քիչ առաջ կարդում էի ներքուս մտածելով, եթե Սիլվա Յուզբաշյանը լսի։ հա։ Իհարկե նա անպայման կլսի, ես համոզված եմ։ <laughs> Եվ ոքրինչ այսպես երգ չոթությամբ էի ընթերցում, որտեղ Սիլվա Յուզբաշյանի ընթերցանությունը հատկապես Վահագն Դավթյանի պոեզիա ներկայացնելու առումով բացառիկ երևույթ է։ Պոետն ու իր ասմունքողը գտել էին իրար, այդպես կարող եմ ասել։ Միանշանակ։ Եվ տարիներ շարունակ հեռուստաէկրանից, ռադիո եթերից հայկական Սիլվա Յուզբաշյանը հնչեցնում էր Վահագն Դավթյանի պոեզիան եւ լավագույն կողմերով ներկայացնում էր Վահագն Դավթյանի ստեղծագործությունները։ Պարոն Մարտիրոսյան, քանի որ խոսեցիք Սիլվա Գարյուզբաշյանի մասին առաջարկում եմ այստեղ լսել նրա բանաստեղծություններից մեկը, բնականաբար առանց Յուզբաշյանի ընթերցանության մենք չենք կարող խոսել Վահագն Դավթյանի մասին եւ հատկապես բացվող ծրարներում Սիլվա Յուզբաշյանը հաճախ է ներկայացնում մեր դասականների ժամանակակից բանաստեղծների բանաստեղծություններից։ Իլրոման ձեր խոսքի ասեմ որ Սիլվա Յուզբաշյանը Վահագն Դավթյանի պոեզիայից զատ լավագույնս նաեւ ասմունքում էր Համոսայանի պոեզիան մյուս ժամանակակից մեր հեղինակների գործերն էր ներկայացնում։ Էնպես որ Սիլվա Յուզբաշյանը բացառիկ ասմունքով էր։ Ես նրա ընթերցումը յուրահատուկ ձևով եմ գնահատում։ Եվ անցալում, նաև որովհետև հաջող բանաստեղծը չի կարողանում իր ընթերցման բնեկա։ Նա միջև չի ելևեջը ներկայացնում է պոեզիայի ընթերցողը։ Միչայլոց Պարոն Մարտիրոսյան, Սիլվա Յուզբաշյանը նաև թարգմանություններն է հրաշալի ներկայացնում։ Դուք քիչ առաջ թվարկեցիք հեղինակներին, որ որոնց թարգմանել է Ռագն Դավթյանը, նույն Շանդոր Պետեֆի եւ այլն Յուզբաշյանը մեծ վարպետությամբ ներկայացում է նաեւ նրա թարգմանությունները։ Ուր գնամ հիմա։ Եվ ուր թափառեմ։ Երբ ամեն ճամփա ձեր տունն է բերում։ Որ հերուներում կարոտս մարեմ, երբ քոնն են հավետ մոտիկն ու հերուն։ Մենք բաժանվեցին թվում էր ինձ քեզ կմոռանամ անցնող օրերում։ Ինչ իմանայի, որ կամուշնչից թույլ կրակներն են միմիայն մարում։ Ինչ իմանայի, որ հերվից հեռու կանչելու է միշտ քո ձայնը թովիչ ու սիրտս սիրտս այդ ձայնին հլու ձեր տան ճամփան է փնտրելու նորից։ Ուր գնամ հիմա եւ ուր թափառեմ, երբ ամեն ճամփա ձեր տունն է բերում։ Որ հերուներում կարոտս մարեմ, երբ քոնն են հավետ մոտիկն ու հերուն։ Կրկին անգամ մեծագույն հաճույք ստացա Սիլվա Յուզբաշյանի կենթանի կատարումը լսելուց, այնպես որ դերերկրային պահեր ապրեցի լսելով Սիլվա Յուզբաշյանի ընթերցանությունը։ Նաև նկատենք, որ հեղինակը ինչքան էլ լավ ներկայացվի, դա կլինի Սիլվա Յուզբաշյանը, ներկայացնողը նկատի ունեմ, կլինեն մյուս ասմունքի վարպետները, բայց կարևոր է, որ հեղինակը ունենա իր ընթերցողը եւ Վահագն Դավթյանը ընթերցողի պակաս չունի եւ սիրո պակաս չունի որովհետև նա իսկապես դասական է եւ կարծում եմ նաեւ նրա դասականությունը հենց հանճարի հանրագումարն այն է, որ նա բավականին բազմաբովանդակ մոտեցում ունի նյութի նկատմամբ։ Այո։ Նրա նյութը բովանդակում է նրա ստեղծագործությունները, նրա տողերը բովանդակում են եւ մորմոքը, ցավը, սերը, թախիցը, երկրի կորուստը։ Նա նույնիսկ պատմագրական նյութեր ունի եւ ես մեկ-մեկ թույլ տվեք ասել, որ դա համեմատում եմ Մովսես Խորենացու հայոց պատմության մեջ, եթե հիշեք նրա պոեմները, պարոն Մարտիրոսյան, ես վստահ եմ, որ դուք նույնիսկ կարող եք այդպիսի մեջբերումներ անել, որովհետև լուրջ ընթերցող եք, բացի այն, որ ստեղծագործում եք, բացի այն, որ գրող եք, հեղինակ եք, արձակագիր եք, դուք նաև հրաշալի ընթերցող եք։ Ամեն մի բառը դու գիտեք ինչի համար է գրվել, որտեղ է օգտագործվել, որն է նրա ասելիքը, շոշափում եք բառը։ Վահագն Դավթյանի բառը, որը նրա զենքն է։ Դուք ինչպես ինչպես եք նաև մատուցում, ինչպես եք նաև վերլուծում, քննության առնում։ Այ ինչ որ թվարկեցի այդ ապրումներ, այդ զգացումները դուք տեսել եք, հայտնաբերել եք նրա տողի մեջ, նրա բարի մեջ, նրա ստեղծագործությունները։ Ես քիչ առաջ ասացի, որ Վագն Դավթյան նաև թարգմանական աշխատանք է կատարել, թարգմանչական։ Եվ առանձին մի գիրք ունի, կոչում է, եթե չեմ սխալվում, Աստղային ձայներ, Անահիտ Աստվածու դիմանկարով։ Ունի այդ թարգմանական ժողովածու Գորգորիայի մեջ Գարսիա Լուրկայից բանաստեղծություն կա անհավատարիմ կինը այդպես է գոչում։ Ես ինչու ամբողջ հոգով սիրահարվել եմ այդ թարգմանությանը, այդ բանաստեղծությանը։ Այնքան ճշգրիտ է թարգմանել բանաստեղծությունը։ Յուրաքանչյուր բարի մեջ զգում ես, որ Վահագն Դավթյանը պրպտել է, փնտրել է ու գտել ճշգրիտ բառը։ Այնքան հոգեբանորեն ճիշտ է ներկայացված բանաստեղծությունը, իսկ ես կարող եմ այդ բանաստեղծությունը համեմատել Թումանյանի զմռան իրիկունը բանաստեղծության հետ, Պուշկին երկինի է, հիշում եք, չէ՞, հողում մեգով երկինքն առնում։ Նման թարգմանությունները երբեմն կարելի է համեմատել նոր ստեղծագործություն գրելու գործընթացին, հավատացեք, երբեմն բանաստեղծություն գրելը ավելի հեշտ է, քան թարգմանելը, որը ոգուն հարազատ է եւ միաժամանակ մտեցումն է այնպիսին կարծես հենց այդ ստեղծագործության հեղինակը ոչ թե բնագրի հեղինակն է, այլ թարգմանիչը։ դե, Ես հենց դա եի ուզում ասել Վահագն Դավթյանի թարգմանությամբ Գարսիա Լորկայի բանաստեղծությունը այնքան լավ է թարգմանված, որ շատ հաճախ մտածում եմ, որ սա Վահագն Դավթյանի ստեղծագործությունն է, անհավատարիմ կինը բանաստեղծություն։ Հրաշալի ստեղծագործություն է եւ թարգմանվել է հրաշալի։ Իսպաներեն կարդալ չգիտեմ, սակայն շնորհիվ Վահագն Դավթյանի ես բարձր եմ գնահատում այդ բանաստեղծությունը Գարսիա Լորկայի ստեղծագործությունը։ Էնպես որ դուք միանգամայն իրավացիք, որ կան թարգմանական աշխատանքներ, որոնք հավասարազոր են հեղինակի ստեղծագործության ստեղծագործությանը։ Վարդուհի ես թարգմանական աշխատանքների Վահագն Դավթյանի թվարկելիս մոռացա նշել, որ Վահագն Դավթյան նաև շվեյցարահայ բանաստեղծ Վահե Գոդելի գիրքն է թարգմանել Նշաների երկիր ժողովածուն, թարգմանել է անզուգական թարգմանել է Արգենտինայի բանաստեղծուհի Ալիսա Կիրակոսյանին, հայերեն ներկայացրել Դայանա Տեր Հովանեսյանին։ Վահագն Դավթյանը նորից եմ ասում, նրա պոեզիայի կողքին ես հավասար բարձրության վրա եմ դնում նրա կատարած նմանայուն արժեք ներկայացնող թարգմանչական աշխատանքները եւ իհարկե որպես սկզբնաղբյուր բարի հսկան ժողովածը։ Բարի հսկան ժողովածուն Վագնդավչյանը գրել է այն պատճառով, որ Սարոյանը երբ եկել էր Հայաստան, նրան ուղեկցողների մեջ եղել է նաեւ Վագնդավչյանը։ Հետո Վագնդավչյանը երբ գնացել է Ֆրեզնո, հանդիպել է Սարոյանին, շփումներ են ունեցել եւ այդ շփումների արդյունքում ծնվել է այդ ժողովածը։ Դրա համար եմ ասում Վիլյամ Սարոյանին ճանաչ ճանաչելու համար առաջին հերթին պետք է կարդալ Վահագնդավցյանի բարի հսկան գիրքը։ Եվ ոչ միայն Վիլյամ Սարոյանին հայ տեսակ ընդհանրապես, Այո. իսկապես բազմաբովանդակ նյութ է պարունակում բարի հսկան հուշապատումը, եւ այնտեղ բնականաբար հերոսը Վիլյամ Սարոյանն է, բայց այնտեղ շատ հանգիստ կարող է լինել ցանկացած հայ, եւ հայրենիքում ապրող եւ սփյուռքում ապրող։ Վագնդավցյանը Վիլյամ Սարոյանին մի շիշ կոնյակ է նվիրել։ 1 տարի հետո գնացել է Ֆրեզնո եւ տեսել է այդ նույն շիշը կիսով չափ, դատարկված կիսով չափ, ասել է Վիլյամ, բա այս ինչ շիշ է։ Կոնվիրած շիշն է, բա միջի հիմա չես խմել, վերջած ասմա հայկական կոնյակը, ես վայելում եմ, հայկական կոնյակը, նա չի ասում կոնվիրածը։ Դրա համար դուք իրավացի եք, որ Վիլյամ Սարոյանի այդ նվիրված ուշապատումի մեջ միայն Վիլյամ Սարոյան չի, ամբողջ հայկական աշխարհն է, ամ ամփոփված։ Նույն կերպ ես այդ գիրքը մտովի նաև զուգահեռում եմ Սիլվա Կապուտիկյանի խճանկար հոգու եւ քարտեզի գույներով։ Այդ ժողովածուի հետ սփյուռքում ապրող հայության տեսակն է։ Այո, այո, այդ հայի տեսակի նվիրված գիրք է։ Բնականաբար ապրելով Հայաստանում մենք չենք կարող զգալ եւ ներկայացնել հայի տեսակ այնպես ինչպես նաև սփյուռքահայում հայերին, դրսում ապրող մեր հայերին կարող ենք զգալ, ունենալ, ճանաչել եւ ներկայացնել։ Եվ կամփոփենք այսօրվա զրույցը դարձյալ մերունկնդրի համար բացելով մի ծրար եւ առաջարկում եմ այդ ծրարը լինի նրա թարգմանություններից, որովհետեւ դուք թուլություն ունեք կարծես թե Վագնդացյանի թարգմանությունների հանդեպ։ Մեր հարցազրույցից ես այսօր դա հասկացա, դա ինձ համար գյուտ էր, որ դուք շատ բարձր եք գնահատում նաեւ Վագնդարթյանի թարգմանական արվեստը։ Միանշանակ։ Գուցե նրա բանաստեղծություններին հավասար։ Միանշանակ, լավացի եք դուք։ Ռոբեր Բերնսի նրա թարգմանած իմ սիրտը լեռներում է ժողովածում, փոքր ժողովածը, բայց իմ սեղանի գիրքն է։ Եվ հիմա դուք ինչ եք կարդալու։ Ես կուզենայի Գարսիա Լորկայի անհավատարիմ կինը բանաստեղծությունը կարդալ։ Ես չէի էլ կասկածում, որ դուք անպայման սիրո պատկեր պետք է ներկայացնեք։ Վագնդավցյանի թարգմանությամբ։ Այո, սիրով մենք կլսենք ձեզ։ Եվ կնոջն ուրիշի մի գիշեր ես հերուտ եզերքը տարա, կարծելով թե աղջիկ են ադեր։ Դա գիշերն էր այն Սուրբ Հակոբի, եւ ասես պայմանի համաձայն մարեցին ճրակներն այդ թաղում ու արկած բզեզներ սլացան։ Երբ թողինք մենք նրբանցքը վերջին, ես դիպա ծծերին իր ննջող, եւ նրանք արտնացան բացվեցին հասմիկի փնջերի նման ջող, իսկ զգեստը նրա ուսլայած քամու դեմ զնգում էր քնքուշ, ողպատե դանակի դեմ այդպես մետաքսի ձիկ պաստառն է զնգում, անլուսին խավարին խառնված քրտմնջում էին ծառ ու տունկեր, ամբողջ թաղը դարձել շանհաչոց մեր հետևից էր ասես թե ընկել եւ այնտեղ ուր եղեգն է խշում ուր թփերն են քնած մոշուտի ծեփեցի ես ճերմակ ավազին սև մազերն իր նման սև ձյութի Հանեցի ես փողկապս իսկույն, նա շորերն իր նետեց դեսուդեն, դե քանդեցի ես գոտին իմ մեջքի, սեղմիրանն իր բացեց նա իմ դեմ, շողշողուն նրա մաշկը սպիտակ, գոհարի տակ ցուլանք էր տալիս, լուսնի լույսն է այդպես թրթռում, ապակու հայելում ծփալիս, եւ զիստերն էին խեն թպրտում, ձկների պես ուրկանն ընկած, մեր սարչում լուսնյակի լույսի պես, մեր թայրվում բոցերով բռնկված ու գիշերը ամբողջ մինչև լույս ու մինչև հավքի երկը բարի, ատլասի այդ զամբիկն ինձ տարավ լավագույն ճամփեքով աշխարի։ Իսկական տղամարդն աշխարում գախնապահ է լինում, օ հիշեք, չեմ կրկնի այն խոսքերը, որ նա ականջիս շշնջաց այդ գիշեր։ Եվ այդպես համբուրված, ավազոտ, նա ցեկին հեռացավ գնաստուն, Սուր Շուշան իր շողուն դաշույնով սլացող քամութևն էր հատում։ Պահեցին այնպես, ո ինչպես աշխարում գնչուին է վայել։ Թանկագի մի նվեր տվեցի, ճուզեցի էլ նրան պատահել, ախրնայից խապեց գետափին, ու այս մեղքը բարթեց նախուքուս, հասկացեք կիններ նա ուրիշի, բայց երթվեց, թե աղջիկ է, դերկույս։ Thank you. Շնորհակալություն պարոն Մարտիրոսյան, իսկապես յուրաքանչյուր բանաստեղծություն նորով ենք ընկալում, երբ նորից ենք կարդում եւ այս բանաստեղծությունը ստեղծագործական արարումներից է եւ անպայման հետաքրքիր արարումներից։ Այո։ Շնորհակալ եմ։ Ես էլ եմ շնորհակալ, որ առիթ եղավ նորից գրքին խոսելու մեր դասականներից Վահագն Դավթյանի մասին, որի ճիշտ գնահատականը ինձ թվում է դեռ լինելու է, թեպետ հիմա։ Անպայման, որովհետեւ Արգանդավթյանը քիչ գնահատված հեղինակներից է, անկախ այն հանգամանքից, որ իսկապես նրա հանճարի շնորհները բազում են։ Նա ունի բազմաթիվ բազմաթիվ ընթերցողներ, բայց գրականագիտական տեսանկյունից իմ կարծիքով դեռ ամբողջովին չի բացահայտված Վահագն Դավթյան երևույթը 20-րդ դարի հայ գրականության մեջ։ Կարծում եմ հավատում եմ որ ուժը պետք վստահությունը պետք դա բացահայտելու համար այդքան էլ հեշտ չէ դյուրին գործ չէ բացահայտել բազմաշերտ է նրա պոեզիան բազմաշերտ պատճառը դա է որ նա միջև հիմա այդպես շատ բացահայտված հեղինակ չէ բազմաշերտ է համամիտ եմ եւ կարծում եմ նրա ամենաամենախորքում գտնվում է հայրենիքի հանդեպ ունեցած մեծագույն սերը, երգիր կորցրած մարդու անսփոփ մորմոքը, այս ամենը կա նրա ցանկացած բանաստեղծության։ Եվ ցավոք սրտի նրա արաբկիրից հեռանալու պատկերները այսօր խիստ ժամանակակից են արցախցիների համար, որոնք բոլորովին վերջերս եւ նույնիսկ այսօր բնակավայր են լքում։ Հենց այս օրերին տեսեք ինչ տխուր պատկերներ են նրանք տանելու եւ գուցե հենց այն ապրումներն են ունենալու, որոնք ունեցել է Վահագն Դավթյանը հայրենի հարազատ արաբկիրից հեռանալուց։ Դրա համար էլ ես շնորհակալություն եմ հայտնում, որ անձեռեցիք այս հրաշալի պահը գրքի առաջին անգամ վերապրելու Վահագն Դավթյանի հետ մի քանի դեր երկրային պահեր։ Ես եմ շնորհակալ հետաքրքիր ձեր խոսքի համար։ Շնորհակալ։ ավարտվեց բացվող ծրարներ հաղորդաշարի օրվա օգոստոսի 16-ի թողարկումը։ Տաղավարում հյուրընկալվել էր բանաստեղծ, արձակագիր, գրչի մարդ եւ հմուտ ընթերցող Համլետ Մարտիրոսյան, Մարտիրոս Ոբնը։ Զրույցը վարում էր Վարդուհի Բաղդասարյանը, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Կհանդիպենք